uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. que tá fenomenal. A maneira que tu trata meu pau, eu acho bem legal. Passando a língua de um jeito que não, que não, que não, que não, que não é normal. Que quina que quina que não, que que não é normal. Quina, quina, quina, quina, que não é normal. Novinha mama, o Tavares bem fenomenal. Passando a língua de um jeito quina. não que não, que não é normal. Quina, quina, quina, que vai, vai, vai, vai, ó. Quina, quina, quina, quina, que não é normal. Quina, quina, quina, quina, que não é normal. Novinha, novinha, novinha mama o Tavares bem fenomenal Passando a língua de um jeito Quina, quina, que não, é normal Quina, quina, quina, que que vai, vai, vai, vai, ó que tá fenomenal. A maneira que tu trata meu pau, eu acho bem legal. Passando a língua de um jeito que não, que não, que não, que não, é normal. Que quina que quina que não, que que não é normal. Quina, quina, quina, quina, que não é normal. Novinha mama, o Tavares bem fenomenal. Passando a língua de um jeito quina não que não, que não é normal. Quina, quina, quina, que vai, vai, vai, vai, ó. Quina, quina, quina, quina, que não é normal. Quina, quina, quina, quina, que não é normal. Novinha, novinha, novinha mama o Tavares, bem fenomenal. Passando a língua de um jeito Quina, quina, que não, que não é normal. Quina, quina, quina, que vai, vai, vai, vai, ó.